14103-fatvo. Savol: Ro'zadorning iftor paytida ijobat bo'ladigan duosi bor. Bu duo qachon qilinadi? Iftordan oldinmi, iftor paytidami yoki undan keyinmi? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamdan rivoyat qilingan biror duo bormi yoki bunday vaqtda o'zingiz biror duoni tavsiya qilasizmi? Alloh taologa hamd va sanolar, payg'ambarimizga salovat va salomlar bo'lsin. Bu savol Shayx Muhammad ibn Solih Usaymin rahimahullohga taqdim etilganda, u kishi shunday javob berdilar: Duo iftordan oldin quyosh botish arafasida bo'ladi. Chunki bu vaqtda nafsning sinishi va xorlik jamlanadi hamda u kishi ro'zador bo'ladi. Bularning barchasi ijobat sabablaridandir. Iftordan keyin esa nafs rohatlangan, xursand bo'lgan va balki g'aflat yuz bergan bo'ladi. Lekin Nabiy sallallohu alayhi va sallamdan bir duo rivoyat qilingan, u sahih bo'lib, iftordan keyin aytiladi. Ibn Umar radhiyallohu anhu modan rivoyat qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam iftor qilganlarida zahaba dhama va btallatil-uruq va thabatal-ajru inshaalloh." Chanqoqlik ketdi, tomirlar hullandi va inshaalloh ajr sobit bo'ldi der edilar. Sunan Abu Dovud 2357-hadis. Hadis hukmi hasan. Manba Sahih Abu Dovud 2357. Bu duo faqat iftordan keyin aytiladi. Shuningdek, ba'zi sahobalardan Allohumma lakasumtu va ala rizqika aftartu. Allohim, sen uchun roza tutdim va sening rizqing ila iftor qildim degan so'zlar rivoyat qilingan. Shu bois Allohga o'zingiz munosib ko'rgan so'zlar bilan duo qilavering. Vallohu a'lam.